Antroji Samuelio knyga, 13 skyrius. Dovido sūnus Apšalomas turėjo gražią seserį, vardu Tamara. Ja pamilo Dovido sūnus Amnonas. Amnonas taip liūdėjo, kad susirgo dėl savo sesers Tamaros. Ji buvo mergaitė ir Amnonui atrodė sunku, ką nors jai padaryti. Amnonas turėjo draugą Jehonadabą, Dovido brolio Šimos sūnų. Jehonadabas buvo labai gudrus vyras. Jis klausė Amnono, kodėl tu, karaliaus sūnau, eini lėsyn diena po dienos, gal man pasakysi? Amnonas jam atsakė, aš myliu Tamarą, savo brolio apšalomo seserį Jehonadabas jam tarė, apsimesk sergančiu ir nesikelk iš lovos. Kai tavo tėvas ateis aplankyti tavęs, sakyk, tegul ateina mano sesuo Tamara ir paruošia man matant valgio, kad valgyčiau iš jos rankų. Amnonas atsigulė ir apsimetė ragas. Karaliui atėjusio aplankyti, Amnonas prašė karaliaus, Prašau, tegul ateina mano sesuo Tamara ir paruošia man matant porą piragaičių, kad valgyčiau iš jos rankų. Dovidas pasiuntė žinę Tamarai, sakydamas, nueik į brolio Amnono namus ir paruošk jam valgį. Ji, nuėjusi į savo brolio Amnono namus, kur jis gulėjo, suminkė tešlą jam matant ir iškepė piragaičių Ji išėmė juos iš keptuvės ir padėjo priešais jį, bet jis atsisakė valgyti. Amnonas sakė, tegul visi išeina. Ir visi žmonės išėjo. Tada Amnonas tarė Tamarai, atnešk valgį į kambarį, kad valgyčiau iš tavo rankų. Tamara ėmė piragaičius, kuriuos buvo iškepusi ir atnešė savo broliui Amnonai į kambarį. Jai įnešus valgį, Amnonas, nutvėręs ją, tarė, gulk su manimi, mano seserija. Ji jam atsakė, ne, broli, neprivartauk manęs, nes taip neturi būti daroma Izraelyje. Nedaryk šitos kvailystės, kur aš dingsiu iš gėdos, ir tu būsi kaip kvailys Izraelyje. Geriau pasikalbėk su karaliumi. Jis neatsakys tau mane duoti. Tačiau Amnonas nenorėjo klausyti jos ir, būdamas už ją stipresnis, ją išprievartavo. Po to Amnonas pradėjo jos labai nekesti. Ta neapykanta buvo didesnė už jo meilę. Amnonas tarė jai, kelkis ir eik sau. O ji jam atsakė, išvarydamas mane, tu pasielgi dar pikčiau negu prieš tai. Tačiau jis nenorėjo jos klausyti. Pasišaukęs savo tarną, įsakė jam išvaryti Tamarą ir uždaryti duris paskui ją. Ji vilkėjo margaspalvi drabužį, nes tokius rūbus dėvėdavo karaliaus dukteris, mergaitės. Jo tarnas, išvedęs ją laukan, uždarė paskui ją duris. Tamara apsibarstė galvą pelenais, persiplėšė įvairias spalvių drabužį, kurį vilkėjo ir ėjo verkdama, susėmusi ranka galvą. Jos brolis Apšalomas klausė, ar tavo brolis Amnonas buvo su tavimi? Tačiau dabar tylėk, mano seserija. Jis yra tavo brolis. Nesisielok dėl to. Tamara pasiliko netekėjusi savo brolio apšalomo namuose. Karalius Dovidas visą tai išgirdęs labai supyko. Apšalomas nekalbėjo su Amnonu, nei geruoju, nei piktuoju nes jis nekentė Amnono už tai, kad jis išprievartavo jo seserį Tamarą. Praėjus dviejiems metams Apšalomas kirpo avis Bal Hacore prie Efraimo ir kvietė visus karaliaus sūnus. Apšalomas atėjęs pas karalių tarė, kerpamos mano avis, kviečiu atvykti karalių ir jo tarnus pas save. Karalius atsakė, ne, sunau, mes visi neisime, kad tavęs neapsunkintume. Nors apšalomas įkalbinėjo, tačiau karalius nenorėjo eiti, bet palaimino jį. Tada apšalomas tarė, jei ne, prašau, leisk nors mano broliui Amnonui eiti su mumis. Karalius atsakė, kodėl jis turėtų eiti su tavimi Apšalomui labai prašant, karalius leido Amnonui ir visiems savo sunums eiti su juo. Apšalomas įsakė savo tarnams, kai Amnonas bus įsilinksminęs nuo vyno ir aš jums pasakysiu, muškite Amnoną, nužudykite jį. Nebijokite, nes aš įsakau jums. Būkite drąsus ir narsus, tarnai padarė Amnonui, kaip apšalomas įsakė. Tada visi karaliaus sūnus atsikėlė užsėdo kiekvienas ant savo mulo ir pabėgo. Jiems dar negrįžus, Dovydą pasiekė gandas. Apšalomas užmušė visus karalius sūnus ir ne vieno nepaliko. Tuomet karalius persiplėšė savo drabužius ir atsigulė ant žemės, ir visi tarnai stovėjo šalia su perplėštais drabužiais. Dovido brolio, Šimos sunus, Jehonadabas, tarė, tegul mano valdovas negalvoja, kad jie nužudė visus karaliaus sūnus. Tik Amnonas vienas yra miręs Apšalomo įsakymu, nes Apšalomas buvo nusprendęs taip padaryti nuo tos dienos, kai Amnonas išprievartavo jo seserį Tamarą. Mano valdove, karaliau, nesisielok ir negalvok, kad visi tavo sūnus žuvę, nes tik Amnonas vienas yra žuvęs. Apšalomas pabėgo. Jaunuolis einas sargybą pakėlė akis ir pamatė daug žmonių ateinančių pakalnės keliu. Jehonadabas tarė karaliui, štai tavo sūnus ateina, kaip tavo tarnas ir sakė. Jam pabaigus kalbėti, atėjo karaliaus sūnus. Jie pakėlė balsus ir verkė. Karalius ir visi jo tarnai taip pat labai verkė. Apšalomas pabėgęs nuvyko pas Gešūro karalių, Amihudo sūnų Talmają. Dovydas ilgai liūdėjo savo sūnaus. Apšalomas, pabėgęs į Gešūrą, ten išbuvo trejus metus. Karalius pradėjo ilgėtis Apšalomo, nes jau buvo nusiraminęs dėl Amnono mirties.